السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب وقت الجمعة باب ديزون بيان لوكة صلى الجمعة قال حدثنا يحيى قال حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال <coughs> كنت أرى طنفسة لأخيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيت طنفسه كلها ظل الجدار خرج عمر ابن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع بعد بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء قال حدثني يحيى موسى واقف أنا حدثني يحيى عن عمه يجي مالك يجي عن أبيه أنه قال yace kuntu ara tinfisatan li aqil ibn abi talib aqilu ibn abi talib shine wan ali ibn abi talib yace ina ganin na kasance ina ganin ana kawo shimfidan shimfidar sallah kaman sallaya a ajiye yammacin masallaci تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي التنفسة كلها ذل جدار in aka shimfida shimfidan sallah din sai a jira rana na zuwa rana na tafiya rana na tafiya lokacin rana ta kai tsiyan tana tafiya sai ga ana samun inuwa ana samun inuwa har sai in inuwa ta zo ta rufe shimfidan to sai a ce lokacin sallah kai lokacin sai na umar zai fito a tsayar da sallah wannan yana nuna cewa sallar juma'a sai lokacin an samu zawali kenan خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع يتي باين أي صلى الجمعة سي مساكي كوما واجدا فنقيل قائلة الضحاء سيمو قيلولة الضحاء غير الضحى الضحى أول النهار والضحى وسط النهار ya ce bayan an yi sallar juma'a sai mu koma gida ƙailulan da ba mu yi ba lokacin wadhaɗin yanzu za mu yi ƙailulan bayan sallar juma'a bayan lokacin rana ta lokacin an samu zawali ala wa yahya an malikin an amir bin yahya al-mazini an bin abi salitin anna usman bin affan sallal juma'ata bil madina yace sayyidina Usman bin Affan <coughs> yayi sallar juma'a a cikin Madina wa sallal asra bi malal idan da sallah suka tashi suka gama hanya suna tafiya da tsakanin madina zuwa makka tsakanin madina zuwa makka har sai da suka kai inda ake cewa malal suran wani waje ne wannan wajen kuma za a yi tafiyan kamar mil goma sha shida ko sha bakwai قال يحيى قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير to ai sallar juma'a aka kai malal sa'an na aka yi sallar la'asar sai ya ce ai abin da ya sa haka ya faru ana sallar juma'a ne lokacin garjin rana da tsananin rana lokacin an samu zawali kenan da aka idan da sallah kuma za a yi tafiyar sai ana gaggawa ana sauri shi yasa aka kai wajen sallar la'asar wayannan duk suna nuna cewa ba za a yi sallar juma'a ba sai an samu zawali to haka imamu malik ya ce haka imamu abu hanifa haka imamu shafi haka manyan malamai duk suka faɗa to sai aka samu eh, imamu ahmad bin hanbali su ne suka faɗi akasin haka amma ijma'in manyan malamai su cewa suka yi sai an samu zawali babu man adraka rak'atan min salati babin da yazo mutum yazo ya riski raka'a a cikin sallah man adraka rak'atan min salati aljumla ghairu kamila alkalamu lam yatimma alkalamu fama lahu man adraka rak'atan min salati wa ma za alaihi wa ma za lahu wa ma dhanbuhu wa ma sawabuhu الحديث بنفسه هو الذي يأتي بجواب السؤال بجواب هذا السؤال wanda ya riski raka'a daya a cikin sallah to me yake me ya same shi me halinsa qala haddathani yahya an malik qala haddathani yahya an malik an ibn shihab an الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة wanda ya riski raka'a ɗaya a cikin sallah ya riski falalan jam'i haka wanda ya yi raka'a ɗaya a cikin sallah kafin rana ta fadi sallar la'asar ya samu sallar la'asar kamar yadda zai zo bayani ma'ana in mutum ya riski a daya liman ana sallah ya zo ya riski a daya in ya tashi zai cika sallarsa ne ya samu farlan jama'a kenan amma in aqalla min raka'a ne in ya tashi sai ya kawo raka'o'in duk baki daya قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة ka sajida sajda ce Abdullahi dan Umar yace in raka'a ruku'i ya wuce ka wannan raka'an baka same ta ba ko ka samu liman yana cikin sujjada mana kana zuwa ka tarar da liman na ruku'i sai kai ruku'i Allahu akbar sai aka dago da kai to aka yi sujjada ka samu wannan raka'a amma ka iso kana isowa sun dago daga ruku'i sai aka yi sujada ka samu sujada tare da liman wannan raka'a ta wuce ka sai ka kawo ta an fahimta qala wa haddathani an malikin annahu balagahu anna abdullahi ibn umara anna abdullahi ibn umara wa zaid ibn kana yaqulani man adraka ar faƙad adrakar sajida wanda ya riski rukudi ya samu sujada wannan raka'an ta cikin masa alawa haddasa ni ya haya an malikin annahu balagahu anna aba takana ta kana ya kulu man adrakar raka'ata faƙad adrakar sajida wa man fatahu qira'atu ummil qur'an faqad fatahu khairun kathir wanda ya riski raka'a ya samu wannan raka'a wanda kuma ya sakaci har aka karanta fatiha aka gama ana cikin sura ya zo ya tarar da sallah alheri mai ɗimbin yawa ya wuce shi wani alkhairi ya wuce shi aka ce in limai ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin mala'iku na cewa amin masu sallah suna cewa amin to kai wannan falala ta wuce ka ba da kai akai ba yasa kai kokari da kai za a fara sallah har wannan amin at-ta'min ka shiga man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika mhm. babu ma a fi duluki shamsi wa ghasaqil layli aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al kana mashhura to ma ma'ana duluki shams qala wa haddathani yahya an malik an nafi' anna abdullah ibn umara kana yaqulu duluku shams mailuha ay karkatowar rana قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء دلوك الشمس يعني أكسامو إذا فاء الفيء لوكة الزهر كينا وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته غسق الليل لوكة دا دري يحدد دهن دري dare na shiga ga duhun dare shikenan shine ghasaqil layl kenan babu jami'il wuqut babin da yazo na bayanin lokuta قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي allazi tuhu salatul asri ka annama wutira ahlahu wa malahu wanda yake sakaci sallar la'asar ta wuce shi to ka ce yayi hasaran dukiyarsa da iyalansa kenan saboda alkhairi mai yawa da ya rasa قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر sayyidina umar ya sallami sallar la'asar yana juyawa sai ya hadu da mutum wani shi ba da shi aka yi sallar la'asar ba faƙala umaru shi sayyidina umar ya ce ma habasaka an salati la'asari me hana ka zuwa sallar la'asar fa zakara lahu rajul uzran sai ce mutumin ya kawo hanzari yace kaza kaza ne ya hana ni zuwa fa umar tafafta sai umar ce kai makanka tafafta ka tawaye makanka me lada التطفيف النقص ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يقصد ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يشي كاي مكانك طففت كاتوي مكانك لا دامي إن بن يوى قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتجفيف imam malik ya ce ana faɗa makomai cika cikakke da tawayayi ya cika ya tawaye قال وحدثني يحيى عن مالك قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله ويمتنزي صلى ba wai lokacin ne ya wuce shi ba amma saboda sakaci da ya yi bai farkon lokaci ba har lokaci mana sai ya yi makarsa hasara mai ɗimbin yawa wannan tsanantawa ake yi ana kwaɗaitawa ne don a kula da sallah a farkon lokaci kenan ko haya ƙala malikun man adrakal wakta wa huwa fi safarin. wanda ya riski lokaci yana cikin tafiya bulagoro kenan fa akhara salata sahiyan aw nasiyan hatta qadima ala ahli wannan fiqhul maliki maliki kenan in mutun yaje yana tafiya abinda yake wajibi abinda yake yana da ikon yayi kasaru yi sallah azhar raka'a biyu lasar raka'a biyu isha raka'a biyu to sai bai yi sallah ba har ya dawo gida yana isowa gida annahu in kana kadima ala alihi wa huwa fil waqti falyusalli salatal muqim lokacin da ka dawo gida daga tafiya sai a duba a gani wannan sallar da baka yi ta ba lokacinta na nan in akwai lokacinta sai ka cika sallar amma in lokacin ta ya fitattu ta zamo bashi kenan a kanka bashi kuma in ana bin ka bashi abinda ake bin ka shi zaka biya sai ka rama a kasar. wa in kana kadima kad zahaba فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه أبن إمام مالك يبنى فقه المالكي كده قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس إمام مالك أبن إشابان بانكي نسكاني شد سورا ما لم يدك باكي هو الذي أدركت عليه الناس akan haka na samu mutanen madina manyan malamai tabi'ai da manyan malamai fuqaha'u da manyan duk wa'ansu malamai muhaddisina ce haka za abinda na taras kenan a garin mu Madina wa ahli ilmi bi baladina wa qala malik shi imam malik yace ce a shafaku humratu allati maghrib to me ake ce ma a shafaq sai ce wannan jaja da ake samu yan bayan magruba fa idza zahabat humra in wannan jaja din ya tafi shafaki kenan faqad wajabat salatul isha lokacin sallan isha ta shiga kiyar lokacin sallan isha ya shiga wa kharajat min waqtil maghribi lokacin magariba kuma muktari ya fita kenan amma magariba da isha suna haduwa a cikin daruri har zuwa asuba kafin alfijir ya keto wai suka ce ila nisfin laili <coughs> قال وحدثني عن مالك عن نافع anna abdullahi ibn umara ughmiya alaihi wata matsala muhimmiya kenan imam malik ya kawo mm, kissan abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya suma sai ya rasa hankalinsa ughmiya alaihi sai ya suma sai hankalinsa ya rabba ya fita cikin hankalinsa fa zahaba aqluhu falam yaqdi salata qala malik da ya tashi bai rama ba lokacin sallah ya wuce sai maliku ya ce wa zalika fi ma nara wallahu a'lam ya ce abinda muke gani shine Allah shi an masani annal waqta qad zahaba fa amma man afaqa fil waqti fa innahu yusalli imam malik ya ce ai lokacin da abdullahi dan umar ya suma ya fita cikin hankalinsa din har sai da lokacin sallah ya fita to tun da lokacin sallah ya fita to ba zai rama wannan sallan ba amma in ka farfado da sauran lokaci sallah za ka yi wannan sallah abinda imam malik ya faɗa ke to wannan matsala tana da rassa mutum ba shi da lafiya ko mace ba ta da lafiya ta je haihuwa ko ta je ko menene sai aka yi ma mutum abin nan sai wani sai ya kwana ko kwana biyu bai san halin da yake ciki ba cikin hankalinsa ba cikin hayyacinsa to in ya farfado bayan kwana uku zai rama sallolin ko ko sallolin sun wuce kenan abinda abinda abinda wannan fikihun yake nunawa kenan wannan su ma yayi wan nas abdullahi da umar wannan matsala kuma da muke magana alura aka yi ma mutum aka ɗauki numfashin ya saura haka nan kwana uku bai san abin da yake cikin ba cikin hankalinsa hankalin ya ɗauki kwata-kwata-kwata to in ya farfado lokacin da maganin aikin magani ya ƙare magani ya gama aikinsa ya dawo cikin hayyacinsa kwana uku baya sallah zai rama sallolin kwana uku ko tun da baya cikin hankalinsa wa'annan sallolin ba shi an rama su ba ya eh, suka ce shurutu wujubis salat al'aqlu ba haka bane ba wal wa dukhulul waqt waɗannan guda uku sune sharuɗan wajabcin sallah albulug yaro karami bai balaga ba wajibi ne ya sallar la'asar yau ko sallar magarba to gashi nan ka balaga ka girma yanzu yanzu da kake zaune yanzu sallar magarba wajiba ce akan ka ta wajaba akan ka saboda me dukhulul waqt lokaci bai shiga ba to aka ce al hankali to lokacin da aka ɗauke fita cikin hayyacin hankalinsa ɗin ba musalla ba ta waje ba a kansa ba kenan to abin da za a fada shine ai wancan faruwa masa yayi wannan kuma masa alura aka yi larura ce ta sa aka yi wannan alura saboda a cici rayuwarsa alaisa kazalik Babu naumi anis salati babin da ya zo an yi bacci har lokacin sallah ya wuce ya za a yi wai ba hausa muke yi ba ba hausa muke yi ba ba waye tambaya bayan an gama gumi bai gama bushewa ba ma wai ba ramakon sallan kenan da ce ai da hausa da hausa mu ake karatu ko babu naumi an sala babin da yazo aka yi bacci har lokacin sallah ya wuce to ya za a yi قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى lokacin da manzon Allah ya dawo daga yakin Khaibar sai aka yi shadare aka yi dare ana tafiya ba ai bacci ba subhanallazi asra bi abdihi laylan hatta idza kana fi wannan shi asra ma mana asra man alfa'il alfa'il huwa rasulullahi amma fil subhanallazi asra bi abinda mutane ba su fahimta wa'ansu ba su fahimta ba kenan su larabawa lokaci tafiyan da muke zuwa baitul maqdis wata ɗaya ya ce cikin dare ɗaya ya ji ya dawo yaushe za a gaskata wannan sai aka ce ai bai ce ni na je na yi isra'i ba usriya bi usriya bi an tafi da ni to daga nan ya kamata su tsaya a bincika waye ya tafi da shi waye ya tafi da shi abubuwan da mutan adam ya kirkiro ya halitta ƙarfin abu yana rage tazarar tafiya alaisa zalik, ƙarfin abu yana rage tazarar tafiya yanzu za ka yi tafiya daga nan zuwa kabuga sai ka ɗauki minti goma ko sha biyar ba ka bane ba in ka hau mota fa minti biyar ka kai in za ka abuja yanzu a babur awa nawa za ka yi a mota mai ƙarfi awa nawa za ka yi in ka shiga jirgi nawa za ka yi jirgin sama awa nawa za ka yi ba ka bane ba ƙarfin mai aiki kuwatul fa'il to kallile masafatin safar yanzu aka ce mini in ɗauki wannan abin haka shi in ɗaukan aji ya ɗau lokaci to ɗan jinjiri kankani aka ce ɗauki wannan abin ka aji sai ya tafiya tiryan tiryan tiryan sai ya ɗauka sai ya kashe lokaci kafin ya zo wajen saboda me karfi ya zamo daban-daban in ya zama na mota tana rage tazarar tafiya jirgi na rage sama da haka to ina ga Allah madaukin sarki da shi babu zaba zancen zamani cikin aikinsa abin da ya ga dama shi yake yi yanzu ka ɗauki ɗanka ɗan ƙanƙarin ɗan jinjiri ka hau dutsen goron dutse da shi sai a zo a ce ya aka yaron nan ya hau yaron nan zai iya hawa dutse ai ba a ce yaron ya hau kan dutse ba hawa da shi aka yi yanzu ba yaron za a kalla ba wa ya hau da shi yana da ƙarfin da zai hau da shi to shi kenan ya hau da shi an fahimta to Allah kuma ba shi da ni ne da kai muke bukatan mm, mm, fama muna fama ayi kaza zai dau lokaci zai kaza kaza Allah idza qala kun fayakun an fahimta nan sai ce asra ya shadar ya ai tafiyan dare hatta idza kana min akhir al-layl da aka kai karshen dare an rasa a taris sai aka yada aka sauka wajen aka kwana wa qala li bilal da za a yi bacci sai ce ma bilal iqla lana subha kai bilal za mu yi bacci ka kiyaye muna alfijir ka kiyaye muna alfijir kar alfijir ya fito kana bacci don ga jama'a duk za su yi bacci kai aka dora ma wannan nauyi bilal shi ya zauna ya kwanta ya jingina da bar hawarsa yana kallon alfijir yana kallo waje inda alfijir zai keto kowa na bacci wa nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu manzon Allah da sahabbansa sai suka yi bacci wakala a bilalun ma kuddira lahu bilal yana kishin gida kan abrahawansa yana dakon alfijir yana kallo yana duma yana kallo har ya tashi yana fila ne duk yadda za ka yi kar bacci zo maka sai ka yi amma duk da shi sai da bacci ya kama shi gangadi bacci ya kama shi har shi ma ya shiga bacci sun mastana da ila rahilatihi wa huwa muqabilul faghalabatu aynahu sai bacci ya kama shi falam yastayqiz rasulullah sallallahu alaihi wasallama wala bilal wala ahad min ar hatta darabatuhum ash-shamsu fa a rasulullah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya farka a cikinsu su da manzon Allah da sahabbai da shi mai gadi bilal shi kansa bacci ya shi فقال بلال يا رسول الله يا رسول الله sai aka tambaye bilal ya aka yi haka ne ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akhadha bi nafsi allazi akhadha bi nafsik ya zan yi <laughs> wanda ya dauki raina shi ya dauki wanda ya dauki ranka shi ya dauki raina da ya ga dama da ya dawo min da raina lokacin da zan tashi ce asuba ta yi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iqtadu mahallu shahid kenan suna farka shi manzo Allah ce a tashi irtahilu kuce kuce kuce mu bar wannan wajen inda bacciyar ya mu akwai shedan a wajen mu tashi mu kara gaba fa ba'athu rawahilahum sai kowa ya dauki abar hawa sai hau waqtadu shay'an sai suka yi tafiya irtahalu shay'an suka yi tafiya wani kadan suma mar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilal sai manzo Allah ce ya kai bilal ya ko ya kiran sallah ko ya da ikama فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح شيء منذ الله يمس صلى الصبح ثم قال حين قضى الصلاة لما منذ الله إذا صلى سيتي من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها wanda duk ya manta da sallah ya sallaci sallan lokacin da ya tuna ma'ana sallan asuba ka manta ko ka yi bacci baka tuna ba ko baka tashi ba sai da lokaci ya wuce sai ka jira sai asuba mai zuwa ka yi lokacin da ka farka daga bacci din lokacin sallar asuban ka kenan sai kai sallar ka ko azhar ka ko la'asar ko magruba ko isha fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi aqimis salata li dhikri aw li dhikra aqimis salata li zikri wannan kalma an ka karanta tafsirul kutubi zai maka bayanai masu dimbin yawa yaya mutum zai ka taso da la'asar ana sallar la'asar kai ka taso daga bacci ba kai sallar azhar ba kana zuwa masallaci gashi suna sallar la'asar ya za ka yi ya za ka yi kai ka zo ba kai sallar azhar ba liman kuma an fara sallar la'asar ya za ka yi sai malamai suka kawo bayanai suka ce sai ka fita waje ka je kai sallar azhar maza maza ka zo ka samu liman yana cikin sallah ka samu sallar azhar ka samu sallar la'asar wani suka ce sai ka bi liman ku yi sallar la'asar din in ka gama ta zama maka nafila sai ka zo kai sallar azhar ka sake yin la'asar aka ce ba wanda ya dora mai nauyin yin la'asar su wa'in suka ce sai ya shiga ana sallar la'asar shi kuma da niyya azahar in aka sallame azaharsa ta yi la'asarinsu ta yi in ya tashi sai ya kawo la'asar an fahimta قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال الرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة منذ الله صلى الله عليه وسلم سكي بجي هنيا مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة ya wakilta Bilal ya ce Bilal kai ne zaka duba mana lokaci in alfijir yake to ka tashe mu muyi sallah asuba faraqada Bilal wa raqadu Bilal bacci suma suka yi bacci hatta staiqazu wa qad tala'at alaihim ash-shams dukkan su suna bacci ba wanda ya ankarashe da zafin rana ya taba su fastaiqaza al-qaum sai mutane suka farka daga bacci wa qad fazi'u aka razana za a je ayi sallah aka ce fazi'u suka razana me zai razanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abokan gaba bane suka ba kaza kaza bane suka faɗi maganganu da suka faɗa game da faza amana aka tashi aka yi gaggawa za a yi sallah فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي sai mun Allah ce a'a kar ai sallah nan kowa ya a bar hawarsa sai mun bar wannan kurin da muke ciki wannan kwarin da muke ciki shaiɗan ya zo ya ya rinjaye mutane wa qala inna hadha wadin bihi shaytanun ai wannan akwai shaiɗan a ciki shi yazo ya jefa mutane bacci ba samu sun tashi lokacin alfijir ba farakibu hatta haraju min zalika wadi. sai suka hau har suka tsallaka wannan wajen ثم امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزلوا وان يتوضؤوا alwala yanzu zamu yi sallar asuba wa yace bilal ka kira sallah ko ka tada sallah fa salla sai manzo Allah ya musu limanci aka yi sallar asuba thumma sarrafa ilaihim sannan manzo Allah ya yi waigo ya juyo zuwa gare su wa qad amin faza'ihim manzo Allah ya ga ransu ya kowa ya firgice ya ranshi ya fadi yana cikin wani hali fa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ayyuhan nas saboda ya kwantar da hankalin kowa ya ayyuhan nas ya ku taron mutane inna Allah qabada arwahana walau sha'a la raddaha ilaina Allah shi ya dauki rayukanmu da haka dama da ya mayar muna rayukan mu mu yi sallah kan wankan lokaci fi hinin gairi haza fa'iza raƙada a hadukun an salati au nasiyaha wanda ya bacci bai sallah bai bacci ko ya manta sun mafazi'a ilaiha falyusalliha kama kana yusalliha fi waqtiha duk sa'an da ka manta ko kai bacci sai ka tashi lokacin sallar ya wuce to sai ka yi sallan kaman don lokacin sallan kenan a wajenka lokacin da ka manta ba alkalami a kanka lokacin da ka yi bacci ba alkalami a kanka yanzu ka tuna ko ka farka daga bacci yanzu ne lokacin wannan sallah abinda imamu malik abinda imamu malik ya mazhabi abinda imamu malik ya faɗa kenan ko da yake akwai magana cikin sanadin wannan hadisi da muka karanta amma eh, hadisin akwai hadisin da muka karanta gaban shi su wannan ana aiki da shi lokacin da mutum ya yi babu nahai an salati bil hajira babin da yazo an annahi an salati bil hajira an hana ayi makaruhi an hana ayi sallah lokacin garjin rana tsakiyar rana rana tana fitowa ne daga gabas sai kaga lokacin inuwa tana tana tana tsawo a yamma har duk sa'an da rana ta kusance ka sai inuwa ka ta tsawo har rana ta zo tsakar kanka sai ka wayi gari ba ka da inuwa gabas ko yamma da lokacin hajira kenan lokacin da rana dab da shiga lokacin azhar kenan an hana a yi sallah saboda lokacin masu bauta bautata ma kaza kaza kaza lokacin suke ibadarsu wanne ne ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم yawa ai mu'jiza kenan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah bayan ya faɗa musu wannan magana sai ya juya wajen sayyidina Abubakar faqala sai ce ma abakar ya faɗa ma abakar inna shaitana ata bilalan wa huwa qa'imun yusalli fa adja'ahu yace ai abin da ya faru shi ne bilal na sallah don kar ya bacci ya kama shi sai shaytan ya zo ya yaudare shi sai ya kwanta ya bacci falam yazal yuhaddihu shaytan bai yana rarrashin shi yana ai alaika akwai lokaci akwai lokaci har bacci ya kama bilal kama yuhaddi'u as-sabiyyu kama yuhaddi'u as haka yadda ake rarrashin yaro kankani har ya bacci summa da a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilalan fa ukhbira bilalun bi fa fa ukh fa akhbara bilalun abinda manzon Allah ya fada ma sayyidina abubakar game da bilal da bilal yazo haka ya fada ma manzon Allah sayyidina abubakar yana ce ashhadu annaka rasulullah باب النهي عن الصلاة بالهاجرة قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي إن شدة الحر من فيه جهنم أي سنن زافر رانا دغ نمفاش جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة in zafin rana ya yi tsanani to ku sanya ya salla ku jinkirta sallan azhar kaɗan har zafin ya sauki wa qala yace ishtakatin naru ila rabbiha fa qalat ya rabbi wutan jahannama ta kai kuka wajen Allah tace ya rabbi akala ba'dhi ba'dan yace saboda zafin wuta wani sashi na cin wani sashi fa azina laha bi nafasaini fi kulli amin to sai aka ba ta izini wutan jahannama ta yi numfashi kowace shekara sau biyu fi shita'i wa nafasin fi shita wa nafasin fi a lokacin sanyi ta yi numfashi ne ake jin sanyi da yawa lokacin zafi kuma ta yi numfashi ne ake jin zafi da yawa ko da yake wannan sanadin da aka muka karanta akwai irsali a ciki amma wannan hadisin mun karanta shi cikin bukhari an manta sahihi ne amma ba da wannan sanadin irsali ba qala wa haddathani an malikin. an abdullah ibn yazid maula aswad ibn sufyan an abi salama an abi salama bin abd الرحمن وعن محمد بن bin الرحمن بن an عن أبي هريرة أن sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي in zafi ya yi tsanani zafin rana da tsakar rana fa'abridu anis salat ku jinkirta sallan azhar har zafin ranan ya yi sauki kaifin zafin ranan ya yi sauki fa inna shiddatal harri min faihi jahannama ai tsananin zafi daga numfashin wutan jahannama wa zakara anna nara ishtakat ila rabbiha fa azina laha fi kulli amin bi nafasaini nafasin fi shita wa nafasin fi sayfi قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم باب النهي عن دخول المسجد بريه الثوم وتغطية الفم أليس كذلك؟ babun nahai babin da ya zo na an hana a shiga masallaci da warin tafarnuwa wa taqtiyatil fami da kuma rufe baki ina ma'ana taqtiyatil fami shine za mu ganshi a cikin hadisi ma'ana an hana mutum ya ci tafarnuwa ya zo masallaci cikin jama'a sai manzo Allah ce saboda mala'iku suna cutuwa da abinda da dan adam ma ke cutuwa duk wanda ya zo ya tsaya kusa da kai yana warin tafarnuwa sai ga baka jin daɗi to shi yasa aka ce kar a ci tafarnuwa danya sai a tafasa ta in aka tafasa aka dafa cikin abinci kaifin karni ya ragu an fahimta to yanzu abinda ake manatul hukum shine tafarnuwa ko warin karni menene manatul hukum tafarnuwa zatin tafarnuwa ko warin tafarnuwa karnin tafarnuwa to manatul hukum shine abinda yake faruwa daga tafarnuwa na karni da wari tafarnuwa karni yake ko wari ko zarni ko bashi ko doyi ko hamami ko gunus karni karnin tafarnuwa kenan na ce karni kuka ce wari to in ya zama na manatul hukum shine abin da yake faruwa ma yansha wani tum minar riya to shi kenan in ba tafarnuwa bane fa duk abin da zai kamar taba kaman duk abin da zai sa warin baki zai dauki wannan hukunci ko lallai sai ta farnuwa. zai dauki wannan hukunci ana so a goge baki a wanke baki a tsaftace a shiga masallaci za a gara da Allah madaukakin sarki to ba farnuwa ba ba baki ba kuma mutum zai shigo masallaci ya shigo da wari hamatan shi waje kana jin hamatan shi kana jin warin hamatan shi kaman warin mushi kaman warin gawa amma shi bai damu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in za a je masallaci aka ce alal aqall ko da baka da lokaci ranar juma'a kai wanka ka wanke da ci jikinka ka wanke mai da mai da to balle lokacin zafi in kai tafiya daga nan zuwa bakin ka buga kafin ka dawo jikinka duk yayi yayi gumi ya dau zafi yayi gumi wannan gumi kuma zai bushe a cikin jikinka to sai ya haifar da me sai ya haifar da wari ko karni ko ɗoyi ko hamami ko bashi ko gunus duk yana iya faruwa banda hausa ba yaren da ke da suwannan guda biyar ko shida ko bakwai kowanne ne kowanne ne riha tsaye ba riha kaza ne ba haka ba ne ba amma ba haushi yake da sunan nakinsu guda biyar ko shida ko bakwai kuma in kai la'akari in ka sa mai da hankali kowanne daban yake dukkan su wari ne ake ce da su amma kowanne ne daban yake karni daban yake zarni daban yake bashi daban yake hamami daban yake gudunsu daban yake kowanne tsami daban yake kowanne ne in ka ji shi yadda yake kana zaune gida ko ba kuwa ta ya nake jin karni karni haka ne ya jin karni sai ka ko ya nake jin bashi bashi haka ya nake jin kaza kaza kaza a rufe abu ya kafa ana burewa sai ka ji gudun sai ka ji mai hamami kenan ko joshi eh eh باب النهي عن دخول المسجد بريه الثوم وتغطية الفم قال حدثني يا هيا عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة من أكل من هذه الشجرة wanda ya ci daga wannan itaciyar bishiyar fala ya na masajidana yuzina birihi su kada ya kusanci masallatanmu zai cutar da mu da warin tafarnuwa to shi kenan an ba mutum izini ya ci tafarnuwa kare zo masallaci kenan ya sallah gida ya sallah gida a'a ana tsawata masa ne saboda sallah a cikin jama'a dole ne wajibi ne akan ka kaje kai sallah a cikin jama'a to ya za a yi kaka ci tafarnuwa in kuma ka ci lokaci kai ka wanke bakinka ka fesa turare ka rage warin tafarnuwa sai ka je masallaci kai sallah abin da ake nufi kenan ba an baka dama bane ka zauna ka ci tafarnuwa da gangan sa'annan ka ce to ai an ce kar na je masallaci kai zaman ka gida kai bacci sa'an ka tashi kai sallah a'a zaka sha azaba ka shiga laifi ya zaka yi kar ka ci tafarnuwa lokacin sallah lokacin da sallah da da safe da bayan sallah asuba zaka yi cin tafarnuwa tsakanin sallah asuba da sallah azhar awa nawa zaka iya komai kafin lokacin mawarin ya tafi amma tsakanin lokaci dab da sallar azhar zaka ci abinci ka ce ka ci tafarnuwa to kai kuma aiki ya same ka kenan da zaran an kiran sallah sai ka nemi abin da za ka wanke bakinka saboda an hana ka kaje da warin tafarnuwa a cikin masallaci ba hana ka zuwa masallacin ake so ba abin da ake hana ka zuwa masallaci da warin tafarnuwa an fahimta to in ka ci to ka wanke bakinka in baka ci ba lafiya lafiya sai ka tafi to haka ba tafarnuwa ba albasa ce ko hamami ne doyi ne na jikin mutum ko menene da menene baki daya قال وحدثني يحيى عن مالك أكشي لا يقرب مساجدنا gefen sahu gefe ba cikin masallaci bane ba ai ba a ce kada liman kadai ya ji warin ba da an ce kada liman da ladan su ji warin shine sai ka tsaya gefe karshen sahu amma duk karshen sahu akwai wani kusa da kai ba mai sallah bane ba ba ya shiga cikin wannan hukunci ba ya shiga cikin wannan hukuncin ala wa ya haya an malikin عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله yace yana ganin Salim dan Abdullahi dan Umar dan Khattabi idza ra'a al-insana yughatti fahu in yaga mutun ya shigo masallaci ya rufe bakin shi haka wa huwa yusalli yana sallah jabaza jabazan shadidan sai ya hatta yanzu ahu an fi sai jawo tufan har bakin ya raba tufan da bakin mana sai ya ci gaba da sallah ba ce ka rufe bakin ka ba kana sallah ko kitabu tahara littafin a tahara tsarki kenan ko babu al'amali fil wudu'i at-taharatu hiya izalatu ma yamna'u min iqa'is salati ka gusar da abinda zai hana ka yi sallah a cikin tufanka da jikinka da inda kake sallah najasa ka ko ka kautar da najasa sa'annan ka yi tsarki ka kauda eh, tuziru alkharija min sabilaini mm, mm, mm, min sabilaini sa'annan ka tsaya zaka fuskanci Allah madaukakin sarki cikin tsafta da tsarki da daraja da ɗaukaka. to ne sai aka ce sai in ka yi tsarki sai ka yi alwala sa'an nan ka zo ka tsaya gaban ubangijinka za ka yi sallah kenan an fahimci wannan لأن الحديث قال amalu الأعمال بالنيات jam'i bil jam'i يقتضي القسم آحادا ayyuka da niyya mana komai alula na bukatar niyya sallah na bukatar niyya da zaka duk baki ɗaya kowace sai ai mata niyyarta to sai kai tsarki sa'annan ka zo kai alwala to sai fara da mai da alwala babu al'amali fil wudu babin da yazo yadda ake alwala قال وحدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي مسا هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ صحابي يتي يتي صحابي ذاك إياك نونا من يند منزون الله كي الولا فقال فقال عبد الله بن زيد ابن عاصم نعم سيتي إيه زيد ينونا مكة to ba zai ce i zan ya nuna maka ba sai in ya gani ko ya lakanto daga wanda ya gani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za a yi da ka ba an fahimta bi al wudu'i al ma'u alladhi yatawadda'u bihi wudu'u amal al wudu fa afraga ala yadihi wa fi riwayatin yadayhi da ya ɗebi ruwa sai ya wanke hannayensa guda biyu faghasala yadaihi marrataini marrataini ya wanke dama so biyu ya wanke hagu so biyu thumma tamadmada wastanthara thalathan sannan ya kurkure baki ya tufar ya shaka ruwa ya fiyashi su uku sun makasala hahu salasan na ya wanke fuskarsa so uku alwajhu huwa ma tattuwa sa insana bihi fuska ita ce abinda kake fuskantar mutum daga imin mafitan gashi zuwa kewaye zuwa gemu ga har ka kewaye wurin kunninka guda biyu shi ne ake ce ma fuska sai ga faga sala wajhahu sai wanke fuskarsa su uku ثم غسل يديه مرتين مرتين sa'annan ya wanke hannayensa guda biyu so biyu so biyu ya yi magana hannaye so biyu a nan sala ya daihi alaisa ka zalik fa'afraka ala ya daihi mutlaqul yadi yutlaqu ala aka ce hannu ya fara tun daga hannun cin tuwonka har zuwa kafa daga sunan shi hannu sai in an ce zuwa nan ka san me ake nufi in an ce zuwa nan zuwa nan ka san me ake nufi an ce zuwa nan ka san me ake nufi ma'ana hannu ya kasu kashi nawa kenan uku an fahimta na farko me ake nufi da hannu ghasala yadayhi salasan ma'ana hannu alwala kenan hannun cin hannu kenan hannunka tafinka ya wanke yatsunka da hannunka ya wanke to da yaje can kuma aka ce ba sala yadaihi ya wanke zuwa ilal mirfaqaini alaysa kadhalik وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا إلى المرفقين المرفقان هما الأزمان الناتعان هنا سوني ونم قيوة حنوكي سيوانكي سوني إلى المرفقين إلى حرف جر وهي تدل على الغاية هل مغيها داخل في الحكم إلى المرفقين mirfaqani za su shiga cikin wankewa koko in an kai nan sai a tsaya ma'ana sirtu min huna ilal madina na tafi daga nan zuwa birni sai ta yi ka kai kofar birni sai ka tsaya magana ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba sai ka yi kuma ka shiga har cikin birni din ko ko ko ila in ka ce hatta wannan ba magana zahabtu hatta da haltul madinata har sai da na shiga wannan mughayya wadihun amma ila zai shiga ciki ko ba zai shiga ciki ba eh to in wani lokaci zai shiga ciki سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى to da ya kai masjid al-aqsa shi ya tsaya sai da aka yi mai wannan ila ya shiga har ciki ke to shi yasa almirfaqani za su shiga cikin alwala ko ba za su shiga ciki ba thumma masaha ra'sahu bi yadayhi sai ya shafi kansa da hannunsa masahara wamsahu bi ru'usikum Allah madawakin sarki yana kawo aya ko dalili nassan baya bukatan wani ijtihadi kuma Allah rarrakin sarki yana mutunta yana girmama hankalin dan adam sai ya bar wata magana don a yi ijtihadi yace faksilu wujuhaku me ya fada ku wanke fuskar ku amma da yaje wajen shafa wamsahu bai ce ru'usakum ba sai ce bi ru'usikum faksilu wujuhakum ku wanke fuskar ku waye zai kuma waye zai wani ijtihadi ka wanke fuskar ka ko ka shafa faksilu wujuhakum da ya je wajen kai bai ce waksilu ra'asakum ba ku wamsahu ra'asakum ba zai ce wamsahu biru usiku. wannan harafin da aka shigar da ita sai ta kawo magana li'anna al-ba ta ala alal ilsaq ta ala alal juziyya tadullu ala kaza kaza kaza kaza kaza to daga nan ne malamai suka samu kowa yazo yana ijtihadi biru ru'usikum ai mulsiqina aydikum bi ru'usikum ku shafa kan kafin ka kuda wasu ka ce bi ru'usikum bi ba'd ru'usikum ma'ana in ka shafi koda ɗaya bisa hudun kai ne ba'd alba'u tufidu hadha alaysa kadhalik to akan haka wanda ya ce kamar shafiya kamar wanda suka ce rubun za ka shafa rubun ra'as ya wadatar don da suka ce za ka shafa duk baki daya don da ce duk inda ka taba ka ce bi bi tun tunda an kawo harafin harfin ba ne ya za a yi aka ce tun da Allah ce faksilu wujuhakum nan kuma bai ce wamsahu ru'usakum bai ce bi ru'usakum shigan harfin jarri harfin ai harafin na da ma'ana ɗaya biyu ko uku to duk malamin da ya fahimci wannan harafin ga ma'anarsa in yayi haka alwalarsa ta yi ko ba ta yi ba ta yi fa'aqbala bihima wa adbara to wannan nassin hadisin ke nuna cewa wamsahu bi ru'usikum ay bi kull bi jami'i ru'usikum don yace sai da aqbala bihima wa adbara hadha ma'ana aqbala daga farkon gashin kaman biti sha'ar zaka shafa har zuwa keyanka sa'annan ka sake dawowa da shi ba zahirin kalmar da gani kamar daga kiya zaka dawo ka tafi a'a daga gaba zaka tafi zuwa kiya sa'an nan ka dawo ثم hatta حتى رجع إلى المكان da بدأ Sun ثم غسل رجليه da ya shafan kai sa'annan sai ya wanke kafafunsa guda biyu qala wa ya yahya an malik an abi zinad an al-araj an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi in ɗayanku ku yayi alwala ya shaka ruwa ya sa ruwa a hancinsa ya shaka ruwa a hancinsa thumma liyanthur sa'annan ya fyace wa man istajmara falyutir duk wanda zai yi tsarki da hoji yayi wutiri wutiri wutiri na farawa daga ɗaya ne amma za a yi tsarki da hoge gutiri sha a ɗauke shi daga nawa daga uku zuwa biyar zuwa bakwai zuwa tara su ne ƙarar ce ai wutiri na farawa da ɗaya ne To hogen da za ka kawo su ɗaya ya yi maka matsalar ai da fara kaɗan ko ana wahata sani ya haya an malikin an ibn shihabin an abin idris al khawlani an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce. man tawadda'a falyastanfir duk wanda ya alwala ya shaka ruwa ya faci wa man istajmara falyutir qala yahya samitu malikan yaqulu fi ar-rajuli yace naji imamu malik yana fadar cewa imamu darul hijra yana fadar cewa fi rajuli a cikin mutumin da ya tamadmagu wa yastansiru min gharfatin wahidatin innahu la ba'sa bi zalika imamu malik yace in ka ɗebo ruwa da hannu ka sa baki ka kurkure ka tufar tufar da wannan ruwan kuma ka shaƙe ka fyace ya aka yace yayi wala wa haddathani yahya an malikin annahu balagahu anna abdurrahman ibn abi bakr قد Aishata, على عائشة زوج النبي, صل... زوج النبي صلى الله عليه وسلم abdurrahman dan abubakar ya shiga wajen nana aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawma mata sa'd ibn abi waqqas fada'a bi wudu'in da ya shiga sai ya ce a bashi ruwan alwala faqalat lahu aisha sai nana aisha ta ce ya abdurrahman asbigh alwudu'a ya kai abdurrahman ka cika alwala فإني سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبود نينا جمن الله صلى الله عليه وسلم ينا فدرشي ويل ويل للأعقاب minan النار manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda iya karantarwa da ilmantarwa da tarbiyya al'umma sai al mutane sun yi alwala sai manzo Allah ya hango ya ga wani sahabi kafarsa bata samu ruwa ba ko ina aka shafi ruwa ba an samu lam'a maimakon ya ce ne? to shi zama mishi illa sai ya ji kunya ko to sai manzo Allah ce wailun lil aqabi minan nar tsananin azaba ya tabbata ga diga-digan da ba samu samu ruwa ba to da zaran an fadi haka wane ne ba zai kalli kafarsa ba kowa zai duba ya gani in ka ga daidai sai ka je daidai in ka ga akwai shi ne sai ka gyara ya fi ka ce wa wane alwalarka ba ta cika ba ya zama mishi miki kenan mana ya zama mishi cuta kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka wailun lil ma haka manzo Allah yake yi ya san wanda suka abu amma bai ce wa da kai ce ma balu akwamin fa'alu kaza kaza kaza me yasa wa’insu mutane ke yin kaza kai da kai kasan kayi sai kai maza maza ka gyara to haka malamai suka ce ya kamata malamai masu wa'azi su gyara kalmominsu wajen wa'azi saboda gaskiya na da ɗaci. kada ka ƙara masa ɗaci ko ka mai da shi dutse za ka jefo ka fasa mutum kan kai masa rutse shi yasa kalman sai a gyara ta kamar yadda likitoci suka gyara tsarin aikinsu magani na da ɗaci mara lafiya kuma na jin zugin rashin lafiya ga ɗaci ga zafin ciwo ya suka ce ya kamata a ɗauke mishi ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu to ya za a yi sai aka ce duk maganin da ke da ɗaci maimakon a tilasta mishi sha ya ji ɗaci ya ba daɗi sai a mai da shi kapsul an ɗauke masa jin ɗacin kenan in magani ya sauka cikinsa zai zai fashe ya yi mishi aiki kaga an ɗauke mishi ɗayan wahalhalu kenan to sai aka ce haka kuma malamai masu azi haka ake so gaskiya da kace zaka faɗa da kai da kanka kake cewa gaskiya faɗaci ne da ita to ya kuma za ka kara mata ɗaci gaskiya fa ba to ya kuma ka kara mata sai a ce a'a kada ka bari fadar gaskiyar nan kamar ta zama kamar dutse za ka yi mutane rutsi ko ko a'a ka kara mata daci ka gyara gaskiyar ka gyara maganar da za ka yi din ta inda wanda kake fada ma maganar ya iya karban maganar ba tare da ya ji ba daɗi ba duk wanda kake so ka yi masa nasiha abu ne ya saba kake so ka ce mishi ya daina mutum ya daina abin da ya saba abu ne mai sauki yana da wahala to sai ka san yadda za ka yi mishi don ya fahimci abin da kake nufi insha Allah قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن محمد ابن طحلاء عن عثمان بن عبد الر... عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ وضوءا بالماء لما تحت إزاره sai mu tsaya tun ko duk da cewa an kai babi shi a tsaya ko tun da an ce ko eh shi a cika ba haka muka yi alkawari ba yanzu an kahar minti biyar ba mana اللهم اهدنا هديت وعافنا عافيت وتولنا توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم